هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن Sizi tek bir nefisten, Adem'den yaratan ve ondan da gönlü ona ısınsın diye eşini Havva'yı yaratan O'dur. İşte ne zaman ki O onu örtüp bürüdü, eşi hafif bir yük yüklendi ve onu bir müddet gezdirdi. Nihayet yükü ağırlaşınca Rablerine şöyle dua ettiler. Yemin olsun ki eğer bize kusursuz bir çocuk verirsen elbette bu nimetine de şükredenlerden oluruz. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون Fakat onların neslinden öyle insanlar da var ki Allah onlara kusursuz bir çocuk verince kendilerine verdiği bu çocuk hakkında ona Allah'a bir takım ortaklar koşmaya başladılar. Halbuki Allah onların ortak koşmakta oldukları şeylerden pek yücedir. أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ Kendileri de yaratılıyor oldukları halde hiçbir şey yaratamayacak şeyleri Allah'a şirk mi koşuyorlar? وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ Halbuki bu putlar ne onlara bir yardımda bulunabilirler ne de kendi nefislerine yardım edebilirler. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ Eğer Onları hidayete davet etseniz size tabi olmazlar. Siz onları çağırsanız da suskun kimseler olsanız da sizin için birdir. İnnellezîne ted'ûne min dûnillâhi ibâdun emsâlukum fed'ûhum felyestecîbû lekum in kuntum sâdikîn. Allah'tan başka tapmakta olduklarınız da sizin gibi kullardır. Eğer iddianızda doğru kimseler iseniz, haydi onları çağırın da size cevap versinler. أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ Onların yürüyecekleri ayakları mı var? Yoksa tutacakları elleri mi var? Yoksa görecekleri gözleri mi var? Yoksa işitecekleri kulakları mı var? Ey Resulüm de ki Allah'a şirk koştuğunuz ortaklarınızı çağırın. Sonra bana hep beraber tuzak kurun da bana bir an bile mühlet vermeyin. İnne veliyyallahu allazî nezzelel kitâbe ve huve yetevellessâlihîn. Şüphesiz ki benim velim, dost ve yardımcım, kitabı, Kur'an'ı indiren Allah'tır. Ve o bütün salih kimselere velilik eder. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون Ondan başka tapmakta olduklarınız ise ne size yardımda bulunabilirler ne de kendilerine yardım edebilirler. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون Halbuki onları o putları hidayete davet etseniz işitmezler. Çünkü onların sana baktıklarını görürsün. Halbuki onlar görmezler. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين Habibim, af ve kolaylık yolunu tut. İyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Eğer şeytandan gelen bir vesvese seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü o semi her şeyi işitendir. Alim, her şeyi hakkıyla bilendir. İnnellezîne ettekav idâ messehum taifun mineşşeytâni tezekkerû tezekkerû feizâhum mubsirûn. Allah'tan gerçekten sakınanlar kendilerine şeytandan gelen bir vesvese dokunduğu zaman Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlayıp derhal hakikati gören kimselerdir. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ Şeytanların kardeşlerine, kafirlere gelince, şeytanlar onları azgınlığa sürüklerler. Sonra da yakalarını bırakmazlar. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ Ve onlara arzularına göre bir ayet getirmediğin zaman bunu da uydursaydın ya derler. De ki ben ancak Rabbimden bana vahyolunana tabi olurum. Bu Kur'an iman edecek bir topluluk için Rabbinizden gelen basiretler delillerdir ve bir hidayet ve bir rahmettir. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Hem Kur'an okunduğu zaman hemen onu dinleyin ve susun ki merhamet olunasınız. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين Hem Rabbini içinden yalvararak ve korkarak yüksek olmayan bir sesle sabah akşam zikret ve sakın gafillerden olma. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ويسبحونه وله يسجدون Muhakkak ki Rabbinin katındaki melekler ona ibadet etmekten kibirlenmezler. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler.